Wellington is 'n klein dorpie tussen hoë berge en lang rye wingerde. Na 'n sagte reënby ryk die lug vars en die son skyn warm oor die land. Dit is hier waar Sera grootgeword het. 'n plek wat vir haar soos huis voel. Vol rus, vriendelike mense en ou tradisies. Toe ek klein was, het die berge soos ou vriende gevoel. Vertel Sarah met 'n glimlag. Sy onthou hoe dit altyd na drywe geryk het, hoe bure mekaar gegroet het en hoe almal in die dorp vir mekaar omgegee het. Wellington se mense is die hart van die plek. Hulle bly soms sterk, maak nie saak wat verander nie. Maar dinge bly nie altyd dieselfde nie. So Sarah ouer geword het, het sy gesien hoe die dorp stadig verander. Jong mense trek weg na die stede om beter geleenthede te kry. Baie van my vriende het al pad gegee sê sy. Werk is skaars en baie mense sukkel. Dit maak haar hartseer want met elke persoon wat weggaan, verloor die dorp iets van sy karakter. Tog is daar hoop. Wellington se wynplase hou steeds die gemeenskap aan die gang. Sera onthou hoe sy as kind saam met haar familie die wingerde besoek het. Ek het nooit net na wyn gekyk nie, sê sy. Ek het ook die mense gesien wat met liefde en sorg na die plante omsien. Hierdie hierdie bedryf is nie net belangrik vir die dorp se geld nie, maar wys ook hoe hard die mense werk om Wellington se toekoms te bou. Die mooiste deel van die dorp is egter sy mense. Hier groet bure mekaar nog en tradisies word van geslag tot geslag oorgedra. Ek het geleer dat Wellington nie net 'n plek is nie, sê Sera. Dit is die mense en die gevoel van behoort wat dit spesiaal maak. Terwyl sy praat, kyk sy na 'n ou houtstoel in die kamer. Iets spesonders want haar oupa het dit met sy eie hande gemaak. Die stoel het 'n storie van harde werk en familie net soos die dorp self. Dit herinner my daaraan dat party dinge mag verander, maar ander bly altyd dieselfde, sê sy sag. Hierdie gesprek het my laat dink. Tradisie en verandering kan saam bestaan solank mense hulle dorp en hul stories onthou. Wellington het my gewys dat 'n gemeenskap nie net oor huise en besighede gaan nie, maar oor die mense wat dit spesiaal maak.